kama Allah subhanahu wa ta'ala ataka angeteremsha malaika kuwa mtume si wewe kisha wakamwambia pia ma sami'na bihadha fi abaina alawwalin maneno unayozungumza ewe Nuh hatujawahi kuisikia kwa wale babu zetu waliopita kadhalika wakimwambia in huwa illa rajulun bihi jinna hakuwa isipokuwa ni mtu ambaye ana wazimu katika kile anachokizungumza yote haya walikuwa wakimuudhi nayo Nuh alayhi salatu wassalam kwa hivyo waliikabili da'wa ya Nuh alayhi salatu wassalam birrad adha kwa kuikataa mwanzo ile da'wa wakamrudishia mwenyewe maneno wayazungumza hawayataki na pia wakaanza kumudhi Nuh alayhi salatu wassalam sote tufahamu kuwa Nuh alayhi salatu wassalam ukisoma katika Qur'an utakuta aliudhiwa sana na watu wake bali mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akafikia kusema wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum adlama wa ata katika umma Allah subhanahu wa ta'ala aliwaeleza kwa sifa ya dhulma na sifa ya kutupa mipaka katika uovu ni watu wa Nuh alayhi salatu wasalam kanu hum adlama wa atgha ni watu madhalim zaidi na waliotupa mipaka kuliko wengine naam hakuna aliyekuwa aweza kusubiri udhia mfano wa udhia kama huu isipokuwa mfano wa mitume kama hawa Nuh alayhi salatu wassalam ambaye ni katika ulil alazmi ulil alazmi min ar-rusul akasubiri katika udhia aliyopata ittahamuhu biljunun kama tulivyotaja walimtuhumu Nuh alayhi salatu wassalam kuwa ni mwenda wazimu Allah subhanahu wa ta'ala sema kadhabat qablahum قوم نوح فكذبوا waqalu majnun مجنون wakamwita nuh نوح عليه الصلاة والسلام وازي وازي هو مجنون هو نموند وزيم فسبحان الله mtume wa Allah alayhi salatu wasalam awalingania wao katika mambo ambayo ni kheri kwao wao hapa duniani na kesho akhira hakuwaamrisha jambo ovu isipokuwa amewaelekeza katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisha mkabala wake aambiwa kuwa ni mwenda wazimu kadhalika tahamuhu bidhalal wakamtuhumu nuh alayhi salatu wassalam kuwa ni mpotofu qala almala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin wale mabwenyenye wale waungwana ndio wanaoita wakubwa wale katika jamaa zake wakamwambia Nuh alayhi salatu wassalam inna lanaraka fi dhalalin mubin hakika sisi tukuona wewe uko katika upotofu wa wazi na Nuh alayhi salatu wassalam akawarudishia na kuambia ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin wallahi enyi watu wangu mimi sina upotofu mimi ni mtume mmetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala mola wa ulimwengu wote kadhalika اتهموه بالجدل العقيم وكم تهم نوح عليه الصلاه والسلام كوا اورتيه مجادله تاسه isiyokuwa na faida yoyote قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا وشكوجه وكجادلانا نسيسي سنه مجادله isiyoisha ambayo haina faida yoyote bali wakam wakamkamia nuh عليه الصلاه والسلام kuwa asipokoma watampiga kwa mawe قالوا لئن lam تنتهي ya nuhu latakunanna min almarjumin wewe nuhu usipokoma wewe na haya maneno unaotulingania sisi kuyafuata basi utakuwa katika wale wanaopigwa mawe imana watamshika wamweke mahali kisha wampige kwa mawe wakamfanyia maskhara kama tutakavyoona huko mbele Allah subhanahu wa ta'ala atakapomwamrisha kujenga jahazi wapita watu wa Nuhu wakimwangalia nuh sasa ndio waanza kufanya maskhara na istiza tumehakikisha kweli we una wazimu huku wapita wafanye istiza kisha wakimwambia wayasna'u alfulka wa kullama marra alayhi malau min qaumihi sakhiru minhu kila wakipita wafanya maskhara ah wafanyaje mtengeza hapa Eh, tena kubwa ili walitengezea wapi nchi kavu alafu utalivuta paka baharini ili fanya maskhara asbahta najjaran baada idh kunta nabiyan wataja ahli tarikh walikuwa wakimwambia leo umekuwa seremala sijuzi ulikuwa mtume leo ungeuka ungekuwa seremala eh? wamfanyia istihza hii ni katika udhia pia na hakuna udhia mbaya kwa mtu wa haki kama mtu kumkabili na udhia kama huu wa maskhara na ndiyo maana mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Aisha radhiallahu anha na hii ilikuwa ni baada ya vita vya Uhud udhia uliopata kwa jamaa zako ni upi ndio udhia ambao hutausahau uliokuudhi kabisa mtume sallama hakutaja vita vya Uhud pamoja na kuwa vita vya Uhud mtume sallama alipasudiwa uso alivunjwa meno mtume sallam aliuliwa masahaba wake sabini na lakini akataja yaumu taif siku nilipokwenda taif alipokwenda kuwalingania watu wa taif wakairegesha ile dawa na kuikataa na kuzungumza maneno yasiyokuwa sawa hili jambo lilikuwa zito sana katika moyo wa mtume sallam na hivi ndivyo inavyokuwa kwa kila mlinganizi wa haki hakuna jambo zito katika moyo wake kama ile haki anapoizungumza kisha mtu akaikabili kwa kuirudisha na kuifanyia kijeli wa asaul adab bali wakamkosea adabu nuh alayhi salatu wassalam qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara ya rabbi mimi mmewalingania watu wangu usiku na mchana alikuwa na bidii katika da'wa alayhi wasallam usiku na mchana awalingania tena awalingania kwa bidii lakini hakuna kinachowazidishia wao ule ulinganizi wao isipokuwa kuzidi kukimbia na kuwa mbali na haki wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum na mimi kila ninapowalingania ili warudi kwako uwasamehe ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wakimfanyia mbele yake ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu wafanya hivi unajua yozungumza wamwekea vidole kwenye masikio mbele yake istihzaan na kukosa adabu kisha wajifunika na manguo yao hao waasarru wakawa wameganda katika kufuru waliokuwa nao na, na, na shirka waliokuwa nao wastakbaru istikbara kisha wakafanya kiburi sana kibri ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا أمي ولنغنيك ووازي أمي ولنغنيك وسيري وكل هذا لم ينفع مع قوم نوح عليه الصلاة والسلام نجي زوت إذن زلتمية هذي كفاء قوت ونوح عليه الصلاة والسلام تزاما جواب ولنبا نوح لأنغلي مكين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا umejadiliana na sisi muda mrefu mjadala usiokuwa na faida alafu si watuambia Allah atatuadhibu ikiwa hatutokufuata wewe fatina bima ta'iduna sasa ile adhabu unaosema kuwa sisi itatupata hebu tuletee in kunta min sadiqin ikiwa wewe kweli ni mtume tutataka kuiona adhabu usawa alikuwa sema nini ikiwa wewe ni mtume basi tumuomba Allah atuongoze tukufuate kama wewe ni mtume lakini la ikiwa wewe ni mkweli basi lete adhabu tutataka kuiona sisi adhabu إن كنت صادقا أنك رسول من الله تبارك وتعالى فأتنا بآية وبعذاب tuonyeshe kama ni muujiza kama ni adhabu lete tukuone haina haja ukithirishe mijadala hapa wewe umesema kuwa ushatufikishia ujumbe na sisi tungukadhibisha kama kumwambia hivyo umefikisha ujumbe na sisi tusema we muongo sasa tu, ikiwa we mkweli tuletee adhabu hakadha raddu ala nuh alayhi salatu wassalam faqala nuh inma yatikum bihi allah inshaa shaa wama antum bimu'jizin jambo la, la adhabu haliko katika mikono yangu Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atawateremshia adhabu wala nyinyi hamumshindi Allah subhanahu wa ta'ala na hivi ndivyo ilivyokuwa mitume wote wa Allah alayhi salatu wassalam hawakuwa na adhabu katika mikono yao bali walikuwa hivi ndivyo wanavyowajibu watu wao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aambiwa awaambie kufaru quraish qul law anna indi ma tastajiluna bihi laqudiya al-amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bidh-dhalimin kwa hili jambo haliko katika mikono yangu lingelikuwa katika mikono yangu basi tungemalizana zamani sana lakini haliko katika mikono yangu liko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala Nuh na udhia yote hii aliyoipata sabara ala qaumi aliwasubiria akabaki na thabitan ala dini mutawakkilan ala rabbi tabarak wa ta'ala amesimama imara awalingania watu wake imebakia kama vile alivyokuwa miaka mia na hamsini alingania katika tauhid miaka elfu kupungua hamsini aendelea kulingania habadiliki yuko vile vile msimamo wake kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala مشفقا على امتي نيو تيونا كتك عبارة زا قرآن الله سبحانه وتعالى أكتاج متومة والله نمنا ولبقوة وكيوني هروم أم واو مبكى وكيوني إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ممن وغبيني نيني عذاب يسيكو كوبوة سيكو قيامة كنا عذاب كالي جماعة زاكي هوا katika pale wanapolinganiwa isipokuwa kumzidishia udhia na maskhara bali na kumkatisha tamaa Nuh alayhi salatu wassalam bimaana usifikirie iko siku moja sisi tutakubalia maneno yako waqalu la tadharunna alihatakum wakaambizana hivyo msiiwache miungu yenu bakieni hivyo hivyo wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yauqa wa nasra hii ndio miungu walikuwa wakiabudu wahusiana kuwa wasiiwache na hivi ndivyo walivyokuwa makoreish na mtume sallallahu mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa awalingania walikuwa wakiambizana animshu wasbiru ala alihatikum in hadha la shay'un yurad mmepangiwa nyinyi bwana mwache miungu yenu jamaa wamepanga mipango hawa kwa hivyo fanyeni subra katika kuabudu wale masanamu mnaoabudu mpaka wakikutana na mtume za sallama njiani wasema wamwangalia mtume za sallam ahadha alladhi yadhkuru alihatakum huu ndiye anayetaja vibaya miungu yenu bali walikuwa wakisema wazi wazi mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha kidogo tu huyu angetupoteza tukaacha miungu yetu kama tusingekuwa na subra laula an sabarna alayhi yani wajifakhirisha kwa kuwa na subra katika nini katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hivi ndivyo wanavyokuwa na watu wa batil wote wako namna hiyo katika kila asri ni hivi hivi tu yeye ajiona katika ile batil yake akikakamaa pale ni kama wakati mwingine ile haki ya mdhirikia wazi aona hii sasa hapa lakini mm, niwache alafu sasa yuanza kufikiria mambo mengine wacha nisubirie tu hapo ukamwona mtu amekakamaa pale pale mpaka mauti yamfikie katika batil riyadhu billah pamoja na haya Nuh alayhi salatu wassalam akaendelea na da'wa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia لن يؤمن من قومك إلا من, من قد آمن خلاص hataamini yoyote katika jamaa zako isipokuwa wale walioamini basi kwisha hata ukawalingania vipi hawaamini hao haya maneno ya nani Allah subhanahu wa ta'ala allamul ghuyub amwambia nuh tosha hapo alipofika hawa jamaa hawawezi kuamini isipokuwa wale ambao tayari washaamini basi kwa hivyo intaha al-amr lan yu'mina ahad kusha hatuamini yoyote katika wao adaita alladhi alik lile jukumu lilopewa na Allah subhanahu wa ta'ala tayari umelifikisha umetekeleza jukumu lako hakuna yoyote baada ya hao waliokufuata atakayekufuata ah nuh aliposikia maneno hayo hapo hapo akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyar ya rabbi usibakishe katika hii ardhi wanaoishi kafiri hata mmoja waangamize ya rabbi wote asibaki hata mtu mmoja rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyara kwa nini innaka intadharhum yudhillu ibadak ukiwawacha hawa wabakie katika hii ardhi watawapoteza waja wako wala yalidu illa fajiran kafara na hawazai watoto isipokuwa mijitoto miovu mikafiri kweli kweli ajuaje kwa sababu washaambiwa hawatoamini خلاص hawaamini hawa jamaa wataja ahli tafsir walikuwa wakimshika Nuh alayhi salatu wasalam wakimtandika wakimpiga Nuh alayhi salatu wasalam kisha wamwanike mahali watoto wao wakiwaleta mwamwona huyu mzee eh. muongo mkubwa huyu msimkubali hata akawaambia nini msikubali wasia huo sasa wale watoto wakulia katika nini wakulia katika kufur na shirk wakijua kuwa huyu bwana mwenda wazimu huyu bwana ni muongo huyu bwana ni kadha kwa hivyo hivi ndivyo walivyokuwa wakikulia jail baada jail na Nuh alayhi salatu wasalam yuko na wao katika da'wa si umri wake katika umri huu uliotajwa hapa ni wa da'wa peke yake Allah amempa umri Nuh miaka mingi katika da'wa peke yake miaka 950 si mchezo jamani wajua kutaja idadi nsahadi lakini hebu fikiria mtu alingania watu miaka 950 hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa hatuamini baada ya wale walioamini kwa baada ya kuambia hivyo akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala adhabu sasa ailete kwa jamaa zake sababu si hataki kuamini Allah awaletea adhabu na hili alilitaja Nuh alayhi salatu wassalam katika hadithi ya shafa'a atakapoambiwa ya Nuh anta awwalu rasulin arsalahu Allah ila al-ardh ishfa' lana 'inda rabbik tuombe shafa'a kwa Mola wako fayaqulu inni da'awtu ala qaumi mimi niliwaapiza jamaa zangu naona haya kwenda kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala niliwaapiza jamaa zangu sababu yeye aliwaapiza kwa ile dhiki waliomtia na udhia waliomfanyia na kufuru walikuwa nao na kabla ya kuadhibiwa Allah subhanahu wa ta'ala aeleza jambo ambalo lilitokea na Nuh na watu wake na hii ni tahaddi challenge ambao baadhi wanaoviona wanasema ndio muujiza ambao Allah amempa Nuh alayhi salatu wassalam watu wake walipomuudhi sana wakawa wamkamia na kumwambia kuwa tutakupiga kwa mawe la illam tantahi ya nuhu latakunanna minal marjumin na mengineo katika maneno makali waliotoa tutakufanya hivi tutakufanya vile wakamtishia Nuh alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala aeleza sema watlu alayhim naba nuh إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت jamaa zangu nyinyi mkiona kuwa hichi ninachokifanya ni kizito mno kwenu nyinyi hampendi hivi ninavyofanya na walingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala huu kumbusho na wakumbusha hampendi nyinyi basi naomba mfanye kitu kimoja mimi namtegemea nani Allah subhanahu wa ta'ala wallahi kuna mfano mzuri sana kwa walinganizi fa'ala Allah tawakkalt kisha akamwambia faajmi'u amrakum ay la takhtalifu msikhtalifiane kubalianeni nyote nyinyi umma mzima فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غما ثم قضوا إلي ولا تنظرون هيا نيويني كما نقول سي سيمسيما متنبي يماوي ميمنا ناوبا تشالنج نفانييني منافيو تاكا نيوتي كسانيكيني كيشا نفاني منافيو تاكا إليكواني اتكادي ambayo iko kwa kila muislamu na kila mtume katika mitume wa Allah أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أمة مزيمة وككسانيك كواجيلي كوكوذرو ويوي ناچوچوت كيلي والله هاو ويزي كوكوذرو اسبكو وكيلي أمجو الله تعالى ميانديك مدارة تكبات تكبات أمة مزيمة كسانيك kwa hiyo akawapa hii challenge hakadha tahadda nuh صلوات الله وسلامه عليه وهذا الكلام من نوح يدل على يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى ni jambo laonyesha yaqini aliyokuwa nayo na namna alivyokuwa akimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo akamwambia ajmi'u amrakum ay la takhtalifu alayhi isije mmoja akasema tumfanyie hivi ah kusanyikeni nyote muje na kauli moja tumpige mawe tumpige mawe haya kusanyikeni tena hukum wakusanya wale mnaowashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala na mnaoabudu pamoja na Allah katika majini katika watu hao masanamu wenu mnaosema kuwa ni miungu yote ikusanyeni pamoja iwasaidieni nyinyi ثم la yakun امركم عليكم ghumma اي la تكتموا msifiche kitu msiende usiku usiku mkakaa mnipangia ah, fanyeni wazi wazi kuwa leo twenda kumdhuru nuh wazi wazi nishawapa ruhusa thumma qudu ilayya i'damuni alafu mniue kama kweli wala tundhirun wala msinbakishe la tumhiluni je waliweza wallahi lam yastati'u abadan hawakuweza kumdhuru nuh alayhi salatu wassalam na ndio maana baadhi ya ahlul ilmi wakataja kuwa katika muujiza ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimpa nuh alayhi salatu wassalam ni hii tahaddi aliyowapa jamaa zake kasimama katika uso wa kufaru katika umma wake waovu ambao wamwambia tutakufanya hivi tutakufanya vile asimame mbele yao awaambie wazi wazi haya fanyeni na washindwe Nuh alayhi salatu wassalam kama tulivyotaja alipopewa habari kuwa hawataamini katika jamaa zako isipokuwa wale walioamini katika yale aliyosema qala rabbi inna qaumi kadhabun faftah baini wa bainahum fatha ya rabbi jamaa zangu wamenikadhibisha mimi hukumu baina yangu mimi na watu wangu bimaana wateremshie adhabu hao kwa kunikadhibisha mimi wanajini wa mammaia min almu'minin kisha uniokoe mimi na wale waliokuwa pamoja na mimi katika katika waumini na katika sura nuh وقال نوح ربي أو قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا أو بيزا وسيوزد الشيء مظالمها اسبكوا بطوف جيوا بطوف وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الله سبحانه وتعالى أيليزا kuhusu watu wa Nuh katika suratul Qamar nasema kadhabat qablahum qaum Nuh fakadhabu abdana waqalu majnun wazdujir fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir akamuomba Mola wake mlezi ya rabbi mimi mmeshindwa inni maghlubun fantasir ninusuru hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ndio adhabu aliyoadhibu nao watu wa Nuh na katika surat as-saffat Allah subhanahu wa ta'ala asema walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun alituomba nuh alayhi salatu wassalam na wabora walioje tulikuwa sisi katika kumuitikia maombi yake nuh alayhi salatu wassalam kwa hivyo nuh alipomaliza kutengeza lile jahazi na wakati atengeza lile jahazi jamaa zake wapita wayasna'u alfulk Nuh atengeza jahazi na ndiyo jahazi la kwanza kabisa kutengenezwa katika huu ulimwengu jahazi la kwanza sawa captain la kwanza la Nuh eh, sawa captain gani pale jahazi la kwanza kabisa lilotengenezwa natengenezwa na Nuh alayhi salatu wasalam kwa jamaa watizama hiki chombo sichatembea baharini eh hapo watengeza wapi hapo? Nchikavu. alafu kubwa kubwa namna hii kama tuseme kwa mfano mtu atatengeza chombo cha baharini basi chaweza kuvutika kikaburutwa mpaka baharini basi dude lote hili walitengeza nchikavu wewe oh, istihza sasa sakhiru minhu mko seremala eh sijuzi ulikuwa ulikuwa mtume sasa uko seremala wafanyie istiza nuh alayhi salatu wassalam waangalia in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun wallahi hivi ndivyo walivyo watu wa batil mpaka leo hata katika waislamu watu wa batil huu ndio uslubu wanaotumia kufanya maskhara na istihza na watu wa haki siku zote wako hiyo akimwona mtu amevaa kanzu yake amenyanyua hivi kidogo amfanyie istihza akimwona mtu ameweka ndevu amfanyia istihza hasa mjitu wa bidai yapenda kufanya istihza kwa sababu dini yao ni mchezo wajua aslan dini ya watu ambao wafanya mchezo mchezo katika ulimwengu wewe uliona wapi ibada mtu yacheza ati ibada ibada mtu yuacheza una ibada gani sasa hii si ibada za kina nani hizi shaka zulu wataka kuzitia kwenye dini mambo ya kininio ya ki ya kimahando mahando yale mtaka kuetia katika dini ya Allah sasa kwa kuwa wao wana mchezo mchezo hivi katika dini ya Allah wafanya mchezo wakiwaona watu wa haki wako katika jadda wasimama katika ibada kisawa sawa wafanya maskhara na istihza wallahi mpaka ile swala wanaoswali watu wa haki kwa kuwa wamwiga mtume sana katika ile swala pia ufanywe istihza wafanye istihza na nyinyi mtaona ramadhani watu waswali tarawih dakika 15 raka 21 dakika 15 shamaliza kisha akiambia lakini kule mashallah watu waswali hivi na hivi ah nenda tu wewe kama usikii choo cha kutoka wewe ukiinama hivi wenuki tena kama utapiki wewe kama uchafuku na roho yani wafanye istihza wala hawajali na wao wakitoka kwenye tarawehi tarawehi ile inama inama maliza maliza piga ua twende wakitoka nje ndo kucheza dhumna sinawaambia mimi jamaa mitezo hao nyingo je ni Shaabani fikia nusu hivi kwenda mbele mtaona makera ndio kukutwa kukutwa sasa yani nyinyi hamna adabu mmekosa siku zote hamchezi mpaka ifike mwezi wa ibada ndio watu sasa waanza kuvumbua vumbua michezo ya kila aina karata zitakwenda kununuliwa na nyinyi angaliani yale maduka yenye kuuza hivi vitu sasa hivi ndio waanza kujaza stoki keram makarata sio madrafti manini ludo sio vitu gani watu wazima usiku wao wasikia kubwa vigelegele ati watu waoana wacheza karata mtu mzima mpaka thuluthu al-layl al-akhir jamaa wacheza karata sasa huyu akimwona mtu yuko sawa sawa katika ibada atafanya nini atafanya istizaa kwa sababu yeye maisha yake mwenyewe hayuko serious jitu la machezo tu na bid'a ndo zinawafanya watu ndio nawaambia siku zote watu wa batil hupenda kufanya maskhara na istihza na watu wa haki na hili liko kuna wengine wamepita mipaka na kuna wengine kila mmoja na kwa kadri aliyonayo katika maskhara sakhiru minhu walimfanyia maskhara Nuh alayhi salatu wasalam ulama wataja hapa kwa mambo mawili ambayo tushayataja mwanzo wasema walikuwa wakimwambia ya Nuh qad kunta nabiyan fasirta najjaran fasakhiru minhu ulikuwa mtume sasa umekuwa seremada wewe na maskhara mingine wakifanya ya Nuh kuhusu lile jahazi kwa nini alitengeneza katika nchi kavu وكان نوح عليه الصلاة والسلام بكل ثقة ويقين يقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون endeleeni kufanya maskhara kama vile mnavyonifanyia mimi maskhara na sisi maskhara na sisi pia tutawafanyia hivyo hivyo na hakuna raha kama yule ambaye ndio yafanya maskhara wa mwisho si nyinyi mtuchokoza basi ngojeni ifikie wakati wenu sisi hatuna haraka إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون إذن لفنغقوها وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين الله سبحانه فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون hata بيام نمسيم وكي msemo وسيما هي هو he لاست laughs بيست laughs best wa mwisho kabisa unabakia huyo onaje adhabu iwashukia eh maonaje wa adhabu huko ndo wafa wenda na watu wa peponi watakuwa peponi wale waliokuwa wakiwadhulumu katika watu wa batil na dhulma na kufar watakuwa wakiadhibiwa wakitaka kuwaona watu wa motoni waambia ah, njoni yule pale wamwona alikuwa akikufanya nini yule basi watu wa peponi watakuwa wakiwaangalia wakizidi kustarehe ile starehe yazidi vipi sababu siku zote mtu akimwona yule aliyemdhulumu aliyemfanyia maovu aliyemfanyia nini sasa iwateseka asema alhamdulillah muona hii ndiyo jaza yake falyawma alladhina amanu min alkuffari yadhhakun sababu duniani walikuwa wakiwacheka وكان نوح عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم بكل ثقة ويقين يقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون كمواcha نوح وصنع السفينة akatengeneza akawatengeneza safina jahazi wataja baadhi ya maulama wa tarikh ingawa hili halina dalili kuwa jahazi lilitengeneza kwa miaka 40 kutengeneza jahazi na wengine wataja kuwa alipanda miti ile miti ikakua mpaka ikawa miti ya kutoa mbao kisha akaikata akatengeneza mbao zile kajenga na hizi zote ni riwayat za bani israili israiliyat la nusaddiquha wala nukadhibuha Allahu a'lam ikiwa ilitokea kwa miaka hiyo المهم نوح عليه الصلاة والسلام بنى سفينة عظيمة شجينga sasa jahazi kubwa akaweka sehemu tatu yani level tatu chini katikati na juu waja'ala at-tabiq as-sufli lidawabi waluhush ile tabaka la chini kabisa likawa ni la wanyama min kullin zawjaini ithnaini mume na mke mume na mke katika wanyama sasa fikiria kuna wanyama wangapi katika ulimwengu ni jahazi litakuwa kubwa kiasi gani kubwa kwa chini wakaweka wanyama والطابق الأوسط للبشر الذين آمنوا معه ولي ولي وميني بمجر نوح وكوكتكات والطابق الأعلى للطيور نسيم يجون وكاوا نيجي أين مبالي مبالي وكجويا جهاز الله سبحانه وتعالى بعد نوح عليه الصلاة والسلام كتنينيزا لجهازي نقول تميزا قال حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن نبي أبيب جماع زاكي أهل زاكي اسبقوا والي أمباو ومن كفور الله سبحانه وتعالى نم ينقل مالك وناني مكيو نوح عليه الصلاة والسلام نم تتواكي كما ارتكبونا بإذن الله تعالى تبزغم زيها adhabu walioadhibiwa nayo watu wake wama amana maahu illa qalil hawakuamini pamoja na Nuh alayhi salatu wassalam isipokuwa wachache kwa hivyo hawakuamini isipokuwa wachache na amekaa akawalingania katika miaka 950 alfu kupungua 50 wama amana maahu illa qalil sasa usiwe na huzuni unapolingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na hawakuifuata haki isipokuwa watu wachache bali usihuzunike hata akiwa hakuna hakuna hata mtu mmoja aliyekubali haki sababu pia wako mitume wa Allah ambao walilingania katika njia ya Allah hawakufuatwa hata na mtu mmoja mtume wa sallam asema wayati nabii walaysa ma'ahu ahad siku ya kiyama atakuja mtume katika mitume wa Allah hana mfuasi hata mmoja kwa sababu jambo la kuongoza liko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hata ukakaa muda mrefu kiasi gani tizama mfano mzuri huu wa Nuh alayhi salatu wassalam naye ni mtume wa Allah amekaa muda mrefu tena alikuwa mkweli katika da'wa alikuwa na ikhlas katika da'wa na pamoja na haya ma amana ma'ahu illa qalil hawakuamini pamoja na yeye isipokuwa watu wachache kwa mtu asiwe na huzuni ikiwa watu hawatokubali haki hata kama hakupata hata mtu mmoja au amepata mtu mmoja wawili watatu yafrah anna Allah subhanahu wa ta'ala hada hadha alwahid ala yadayhi mwanzo afurahi na ashukuru kuwa Allah amemuongoza huyu mtu mmoja kwa kupitia mikono yake na hii ni kheri kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala amempa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi sallam kama tulivyotaja ametaja mitume wale waliopita wayati nabii wa ma'ahu ar-rajul mtume wa Allah ana mtu mmoja wengine wana watu wawili wengine laysa ma'ahu ahad Ibrahim insha Allah taala tutakuja kumzungumzia katika kisa chake Allah subhanahu wa ta'ala sema faamana lahu lut faamana lahu lut lut ndo aliyomwamini Ibrahim alayhi salam pamoja na kuwa tangu na hapo na lut nani ni mtume wa Allah alayhi salatu wasallam fadhakaru أن إبراهيم عليه السلام لم يؤمن به إلا لوط ولوط النبي <laughs> آه سماجه na Ibrahim amesimama peke yake Allah subhanahu wa ta'ala sema inna Ibrahima kana umma peke yake umma kwa si si katika mikono yako wewe watu kuongoka wewe ni juu yako ufikishe anayeongoza ni Allah subhanahu wa ta'ala lakini ukisimama katika haki wewe ni umma qudwa kama alivyokuwa Ibrahim alayhi salatu wassalam idadi ya wale walioamini pamoja na Nuh alayhi salatu wassalam wanaovioni wa tarikh wataja idadi mbalimbali lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake wa ma amana ma'ahu illa qalil vitabu vingine vasema lam yatajawazu 80 min rijal wa nisa hawakupita watu 80 katika waume na wake wengine wasema 83 wallahu a'lam bi'adadihim lakini yatutosheleza sisi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala wama amana ma'ahu illa qalil kwa hivyo wakapanda juu ya jahazi wakajaa wanyama pale ndani chini na juu ndege wakajaa mpaka Allah akasema fil fulki al mashhun ay shahanu fiha shahnan ilikuwa lile jahazi limejaa kama ni wale wanyama wamejaa kabisa alfulki almashhur na hili jahazi wale walioko ndani yake peke yao ndio watakaosalimika yoyote ambaye yuko nje ya lile jahazi ataangamia kama tutakavyoeleza insha Allah taala katika kikao kitakachokuja namna gani Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza watu wa Nuhu باذن taala hiyo ndio tutakaomalizia katika kuzungumzia kisa cha Nuh alayhi salatu wassalam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu